але через ту ніч зустріч з цим іродом, через ту втечу вона втратила надію потрапити до театру, на сцену, яка й досі їй сниться. Через нього все у її житті поламалось. Хоча не тільки через нього. Є ще один артист. Надо же, кого я вижу? Неужели, е, да, она та самая? Я ведь говорил, что от меня не убежишь. Говорил, говорил, что у меня глаз алмаз. Говорил. Ну вот, а это кто? Да ты что, прибалдела? Кто это, спрашиваю? Моя бабуся. Дані здалося, що за неї відповів хтось інший, бо це був не її голос. Все понятно. Милая и добрая красная шапочка принесла своей единоокой бабушке пирожков на хутор. А тут и серый волк, зубами щелк, щелк, щелк. Сейчас я тебе, красная шапочка, съем или... Нет, сначала или... А уж потом съем. Ткачов явно був на підпитку. Богоданцю, чого ж ти не запрошуєш до столу? Ниньки ж праздник великий, свята покрова, а в нас такий гість поважний. Димка, що спочатку оніміла від того візиту, оговталася і поспішила дані на поміч. Обняла її за плечі, погладила між лопатками, ніби відчула ті людині струмочки і витерла їх теплою шкарублою долоною. Не мельтешися, моя пташко, заспокойся, буде добре, прошепотіла. Ох, і люблю я этот праздник святої корови. Качо голосно засміявся. Певно, йому здалося, що він утнув щось дуже веселе і дотепне. Пішов до другої кімнати, гепнувся на лавку біля стола, накритого старим вишиваним обрусом. Куда не зайдешь, везде стол накрит, а еще говорять, що здесь люди бедно живуть. Брешут, хитрюги, западенці, кулача недобітає, ох і брешут. Щоб на тебе собаки брехали, щоб ти зозулі не почув щоб тебе хробак за язик вхопив, прошепотіла димка свої найстрашніші прокльони і пошкутильгала за непроханим гостем. Може, наливочки медової? Медовухи, що лі? Еге ж, з гречаного меду і на самих травах настояна. Через те вона така темненька, бо ж і гречка, і. Да ладно тобі, бабка, світленькою я вже сьогодні пробував. Згодіться і темненькая, Став свою чудо медовуху. Але щоб ви те знали, то не просто горілка, а то дуже-дуже помічна, дуже пользительна медовуха, а найбільш для чоловічого здоров'я. Здоровье меня природа матушка не обидела, но лишней силы не бывает, что больше, то лучше. А потом пойдем с тобой, красная шапочка, делать или. У твоей бабушки ведь есть сеновал. Впрочем, можно бабушку отправить на сеновал и тем временем поэксплуатировать ее кровать. Как думаешь, выдержит она нас? А то я бываю очень буйный во время или. Но выбирай сама, кровать или сено, разрешаю. Я сегодня в юморе. А может, ты хочешь с двумя сразу, а? Я ведь не один приехал, а с сюрпризом. Да еще с каким? Вин вышел у дверь. «Эй, товарищ Лесик, хочешь выпить за праздник святой коровы?» – закричал. «Тогда заходи. Чего ты там расселся? Тоже мне конспиратор хренов. Меня притащил в эту глухомань, а сам прячется. Заходи, говорю. З воронка вийшов Федір. Зайшов до кімнати, обвів її якимось провинно ностальгійним поглядом. Господи, перехлистилась димка і аж на стілець упала. Телесику, це ти? Бабка, ты чё, сбрендила? зареготал Ткачев. У тебя ум за разум заходит, что ли? Нет, это же надо назвать оперуполномоченного НКВД по особым делам Федора Лесика каким-то телесиком. Да ты хоть представляешь, что он может с тобой сделать, этот приятный с виду человек? Да от него даже птичка в небо не улетит. И змей тоже не уползет. Не уползет змей, пусть даже не надеется. Припиніть, товаришу майор, ви п'яний, обірвав Ткачова Федір. Не слухайте його. Проїжджали ми біля хутора, от і захотілось побачити стару знайому. А ви тут, виявляється, обидві, ще приємніше. Ето я то п'яний, я? Разве мы не вместе в селе в того старого пердуна житневкой заправлялись? Теперь ты, значит, не в одном глазу, а я пьяный. Так нечесно, товариш Лесік. Ткачов налив червонувато бурий напій у дві чарки. Одну підсунув Федорові, другу підніс до рота, але випити не встиг. Федір забрав її і поставив на стіл. Вересовий мед? усміхнувся іронічно запитально. Часом не такий, пані димко, яким ви пригостили солдатів у Першу світову війну. Бо щось мені не дуже хочеться вмирати, аж на третій день воскресати. У мене на ці три дні, знаєте, пані димко, дуже багато справ заплановано. Боронь Боже, замахала руками димка. Що ти? Що ви те таке балакаєте, товаришу уповномочений? Як можна? То вересовий мед до праздника, просто наливочка і смачна і помічна. Хіба ж я не пригощала тебе, вас такою, як ви те в гості приїжджали, про погоданцю і Юрка книгу розпитували? О, так вы, значит, старые знакомые? Можно даже сказать, друзья? Что ж ты, Змеелов, хрену мне не говорил? Информатор ему, видите ли, сообщил, да ти, оказывается, сам. Тоді і випили зі мною. Федір ніби й не чув Ткачова, посміхався до димки. І зараз вип'ю. А чого? Чого б то не випити заради празника святого і гостей. Димка поставила на стіл ще одного шкалика, налила, перехилила. Ну, от живе здорова баба Димка. Зараз відкину оцю підпорку та ще й танцювати піду.